Eta vata čámehi sampadám punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya eta vata čámehi sampadám punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabba sampati siddhya eta vata čámehi sampadám punya sampadam, sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya आका सत्ता चबुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यांतां अनुमोदित्वा चिरं रकन्तु लोकशासनम् आका सत्ता चबुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यांतां अनुमोदित्वा चिरं रकन्तु देशनम् आका सत्ता चबुमठा देवा नागा महिदिका पुण्यांतां अनुमोदित्वा चिरं रकन्तु तुमं परम् sabhitiyo vivajantu, sabarogo vinasatu, máte bhavat tvantarayo, sukhi dighayoku bhava, bhavatu sabamangalam, rakantu sabadevata, sababudhanubhavene, sabadhamanubhavene, sabasanganubhavene, sada soti bhavantu te devo vasatu kalene, sasa sampati hotu cha, pito bhavatu loko cha, raja Bhavatu Dhammiko.